بسم الله الرحمن الرحيم بنام نام خداوند بخشنده مهربان الف لام الف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين این کتاب است از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردیدی در آن نیست ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون در آنها میگویند آن را به دروغ به خدا بسته است اما باید بدانم این سخن حقی از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که قبل از تو هیچ انذار کننده برای آنها نیامده شاید پند گیرند و هدایت شوند الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون خداوند است آنکه آسمانها و زمین و آنچه را میان آنها در شش روز آفرید سپس بر عرش مستولی شد شما به او هیچ دوست و هیچ شفاعتگری ندارید پس آیا پند نمیگیرید يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون همه کارها را از آسمان تا زمین او اداره سپس در طبع یک روز که مقدار آن از چیزی که شما می شمارید یک هزار سال می شود همه امور به سوی او بالا می رود ذلك عالم الغیب العزیز الرحیم او خداوندی که از پنهان به آشکار با خبر است و شکست ناپذیر و مهربان است الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين او همان ذاتی که هرچی را آفرید نیکو آفرید و آغاز آفرینش انسان را از گل قرار داد ثم جعل نسله من سلالة من سپس پس نسل او را از اصاره اصحاب ناچیز با دیقات خواب کرد ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون بعد اندام او را موجود ساخت و از روح خیش در وی و برای شما گوشها و چشمها و دلها قرار داد اما کمتر شکر نعمتهای او را به جای و قالو اذا ضللنا في الارض أئنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم كافرون آنها گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازهای خواهیم یافت ولی آنها لقای پروردگارشان را انکار میکنند قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون بگو فرشته مرد که بر شما معمول شده روح شما را میگیرد سپس به سوی پروردگارتان باز میگردید ولو ترا إذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا و وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه و پروردگارشان سربزیر افکنده میگویند پروردگارا آنچه وعده کرده بودی دیدی و شنیدی ما را بازگردان تا عمل صالح به جا آوریم ما به قیامت ایمان داریم ولو جئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول إني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اگر ما میخواستیم به هر انسانی از روی اجبار هدایت فلاطمش را میدادیم ولی من آنها را آزاد گذاردهام و مقرر کردهام که دوزخ را از جن و انس همگی پر کنم بما نسیتم و به آنها میگوییم بچشید عذاب جهنم را به خاطر اینکه ملاقات امروز خود را فراموش کردیم ما نیز شما را فراموش کردیم و بچشید عذاب همیشگی را به خاطر اعمالی که انجام میدادید انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تنها کسانی به آیات ما ایمان میآورند که هر وقت این آیات به آنها یادآوری شود به سجده میافتند و تسبیح به حمد پروردگارشان را به جای میآورند و تکبر نمیکنند تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون پهلوهایشان از دفترها در دل شب دور میشوند پروردگار خود را با بین و امید میخوانند و از آنچه به آنها روزی دادهایم انفاق میکنند فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون هیچ کس نمیداند چه پاداش های مهمی که موجه روشنی چشم ها میگردد برای آنها نهفته شده این جزای اعمالی که انجام میدادند أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون او یا کسی که با ایمان باشد همچون کسی که فاسق است نه این دو برابر نیستند اما الذين آمنوا وعملوا اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند باغهای بهشت جاودان از آن آنها خواهد بود این وسیله پذیرایی خداوند از آنها در مقابل اعمالی که انجام میدادند و أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما كسانك فاسق جایگاه همیشگی آنها آتش است هر زمان بخواهند از آن خارج شوند آنها را به آن باز میکتانند و به آنها گفته می شود بکشید عذاب آتشی را که انکار می کردید ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ما آنها را از عذاب نفسی قبل از عذاب می میکشانید شاید باز گردد ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون چه کسی ستمگار پر از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شده و او از آن اعراض کرده مصدما ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنی إسرائيل ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش که او آجات الهی را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بس آنها امامان و پیشوایانی برگزیدیم که به فرمان ما مردم را هدایت میکردند به خاطر که شک بازی نمودند و به آیات ما یقین داشتند إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون پروردگار تو میان آنها روز قیامت بر آنچه اختلاف داشتند داوری میکنند أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که افراد زیادی را که در قرون پیش از آنها زندگی داشتند هلاک کردیم اینها در مساکن آنان راه میروند در این آیات آیا شنوند؟ اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین های خشک میرانیم و به وسیله آن می میرویانیم که هم چهار پاجانشان از آن میخورند و هم خودشان تغذیه میکنند آیا نمیبینند متى هذا آنها میگویند اگر راست میگویید این پیروزی شما کی خواهد بود قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون بگو روز پیروزی ایمان آوردن سود به حال کافران نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت داده نمی شود فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون اکنون که چنین از آنها روی بگردان و منتظر باش آنها نیز منتصرند